շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 180 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետներից եւ նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 1500 գրակոց։ Հակառակորդը կիրառել է նաև TR 107 տիպի զենիթահրթիռային կայանք 17 արկ եւ հրասայլ 5 արկ։ Հակառակորդի կողմից խոշոր դրամաչափի դիպուկահար հրացանից արձակված կրակոցից դեկտեմբերի 8-ին ժամը 21:10-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի արևելան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող 1991 թվականին ծնված Գարիկ Գուրգենի Ավանեսյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ հակառակորդի կո ապակայունացնող գործողություններն անպատիժ չեն մնալու եւ ստեղծված իրադրության հետևանքները լինելու են ցաներ ու անդառնալի։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հերախոսազրույց է ունեցել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկի հետ։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել է վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին եւ Ղարաբաղի ադրբեջանական ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը դեսպանին տեղեկացրել է, որ Հայաստանում համանդրական փոփոխությունների հանրակրվեի եւ դրան հաջորդող օրերի ընթացքում ադրբեջանական կողմից հրահրվող սադրանքների եւ հայկական կողմի պատասխան գործողությունների մասին։ Մասնավորապես Սեյրան Օհանյանն իր մտահոգությունն է հայտնել հակառակորդի կողմից իրավիճակը հետևողականորեն ապակայունացնելու վերաբերյալ, նշելով, որ նախորդ օրը ադրբեջանական կողմը ԼՂՀ պաշտպանության բանակի դիրքերի ուղությամբ առաջին անգամ կիրառել է տանկային կրակ, 125 մմ հրանոթներից, ինչը լարվածությունը նոր մակարդակի բարձրացնելու վտանգ է պարունակում։ Ադրբեջանական կողմին բանակցային գործընթացի տրամաբանության մեջ պահելու համար հայկական կողմի ուժային զսպման գործողություններին զուգահեռ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը կարևորել է նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հասցեական արձագանքի անհրաժեշտությունը դեսպան Անջեյ Կասպրիկն իր հերթի մտահոգությունը հայտնել ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ եւ խոստացել համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը դեկտեմբերի 9-ին այցելել է Ազատ Արցախ հանրապետական թերթի խմբագրության նոր գրասենյակ, հանդիպել թերթի ղեկավար Կասմի հետ, շրջել աշխատասենյակներում եւ ծանոթացել ավարտման փուլում գտնվող աշխատանքներին։ Նախագահը հույս է հայտնել, որ ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան շենքային նոր պայմանները դրական ազդեցություն կունենան խմբագրության անձնակազմի աշխատանքների վրա, կարևորելով ազատ Արցախ թերթի դերը մեր հանրապետության կյանքում։ Դեկտեմբերի 8-ին տեղի ունեցել ԼՂՀ ազգային ժողովի հայրենիք խմբակցության ու ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի համատեղ նիստը, որ վարում էր խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանը։ Օրակարգում ԼՂՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին ԼՂՀ օրենքի նախագծի քննարկումն էր, որին ներկա էր ԼՂՀ ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը։ Հայրենի խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանը նշել է, որ խմբակցությունը պաշտպանում է բյուջեի նախագծի հայեցակարգը եւ ընդունված կարգով ու ժամկետում առաջարկությունները ներկայացնելու գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի առնչությամբ։ Օրվա երկրորդ կեսին համաձայն ժամանակացույցի տեղի ունեցավ շարժում 88 խմբակցության ու ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի համատեղ նիստը, որը վարում էր խմբակցության ղեկավար Էդվարդ Աղաբեկյանը։ Քննարկվող թեման կրկին ԼՂՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին ԼՂՀ օրենքի նախագիծն էր։ Շարժում 88 խմբակցության անդամները ԼՂ ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանին առաջադրեցին բյուջեի վերաբերյալ իրենց դիտարկումները եւ նշեցին, որ առավել մանրամասն դրանք կներկայացնեն գրավոր տեսքով։ Այսօր Արցախի գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանը հանդիպել է Արցախի Պետական Համասարանի Պատմության եւ Իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողների հետ, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Ողջունելով գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանին, Արցախի պետական համալսարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը նշեց, որ Արցախի դատախազությունը կարևոր դեր ունի մեր հանրապետության կայացման եւ զարգացման գործում։ Դուք իրավաբաններ եք եւ ավելի լավ եք տեղյակ, որ դատախազությունը այն մարմինն է, որի իրավասությունները սահմանվում են երկրի մայր օրենքով, սահմանադրությամբ եւ որոնց իրականացման կարգը արդեն նոր օրենքով է ամրագրված։ Դատախազության մասին օրենքի շրջանակներում կարծես թե առաջին հայացքից թվում է թե իրավասությունների քիչ կա, բայց երևի խորանալով եւ ավելի մասնագիտական հայացքով նայելով դրանց կարելի է տեսնել, որ դրանք իսկապես շատ ծավալուն եւ շատ պատասխանատու իրավասություններ գործառույթ ոլորտներեն, որոնք այսօր իրականացնում են։ Պատմության եւ իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողները նախ ցանոթացան գլխավոր դատախազի կենսագրությանը, որին հաջորդեց Արթուր Մոսյանի ելույթը, որը վերաբերում էր ԼՂ դատախազության կառուցվածքին, գործառույթներին դատախազության գործնեության մասին խոսելիս պետք է նախանդրադառնալ դատախազության գործնեության իրավական հիմքին եւ դատախազության գործնեության իրավական հիմքը բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրությունն է, դատախազության մասին օրենքը եւ այլ իրավական ակտեր։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրության 117 եւ 118-րդ հոդվածները վերաբերում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազությանը, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազությունը միասնական համակարգ է, որը ղեկավարում է գլխավոր դատախազ։ Արթուր Մոսյանն անդրադարձավ դատախազության կազմում գործող հատուկ քնչական բաժնին ներկայացնելով մի քանի մանրամասներ հատուկ հնչական բաժինը մեր մոտ զբաղվում է օրենսդիր գործադիր եւ դատական իշխանության բարձրագույն մարմինների, եթե խոսքը վերաբերում է իրանց կողմից կատարված հանցագործություններին կամ իրանց հանցակցությամբ կատարված հանցագործություններին կամ եթե գործով իրակ դժող ընճանաչում, այլ գործերը հնչական ենթակայությունը հատուկ հնչական բաժինն է, որը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործում է գլխավոր դատախազության կազմում։ Իդեպ ուսանողների հետ հանդիպումը համընկավ կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրվա հետ, հաշվի առնելով այս հանգամանքը գլխավոր դատախազը ներկայացրեց, թե ինչ է արձանագրվել այդ ոլորտում այս տարի։ Գլխավոր դատախազությունում գծման նաև կոռուպցիոն տնտեսական հանցագործությունների դեմ բաժինը եւ պետք է ասել որ այս տարիների ընթացքում տարբեր վիճակագրություններ գոյություն են բայց վիճակագրությունը վիճակագրություն կարեւոր է նաեւ վերլուծությունը ինչ վերաբերում է կոռուպցիոն հանցագործություններին 2014 թվականին արձանագրվել է 16 կոռուպցիոն հանցագործություն։ Փուլիսին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հրամանով առանձնացվել է քրեական օրենսգրքի ավելի կոնկրետ 31 հոդված, որով համարվում է, որ այդ հանցագործությունները կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններ են։ Դատախազության ոլորտը ներկայացնելուց հետո Արթուր Մոսյանը պատասխանեց ուսանողների մի շարք հարցերի։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Ռուսական Գազպրոմ էներգետիկ ընկերությունն ու Իրանն աշխատում են Հայաստան գազ մատակարարելու փոխանակման գործողությունների հարցի շուրջ։ Այդ մասին հայտնել է Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերը, Վրաստանի փոխվարչապետ, էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Գախա Կալաձեի հետ հանդիպման ավարտին, որը կայացել է Լյուքսեմբուրգում։ Այո, թեմային անդրադարձ արվել է, եւ մենք այս պահին մեր իրանցի գործընկերների հետ քննարկում ենք փոխանակման գործողությունների հարցը, ասել են նա պատասխանելով հարցին, թե խոսել են արդյոք Իրանից Հայաստան գազամատակարարման թեմայի շուրջ Վրաստանի տարածքը որպես գազամատակարարման համար տարանցիկ ճանապարհ օգտագործելու բանակցությունների շրջանակներում։ Գազպրոմ գազային հոլդինգի տեղեկատվության ծառայությունը նշել է, որ Գազպրոմն ու Վրաստանը դեկտեմբերի 8-ին շարունակել են քննարկել ռուսական գազը Վրաստանի տարածքով տարանցիկ ճանապարհով անցկացնելու թեման։ Նոյեմբերի վերջին Իրանի նավթի նախարար Բիջան Զանգանեն հայտնել էր, որ Իրանը քննարկում է Ռուսաստանի հետ նավթային եւ գազային համաձայնությունները։ Ավելի վաղ Վրաստանի փոխվարչապետ էներգետիկայի նախարար Կախա Կալաձեն անդրադարձել է գազի գնման ծավալների ավելացման անհրաժեշտությանը։ Նա հայտարարել էր, որ ապագայում Վրաստանը կարող է գազ գնել Իրանից։ Ինչ տվյալներ էլ բացահայտվեն թուրքական ռազմաօթային ուժերի կողմից խոցված ռուսական Su-24-ի ինքնագրիչ սարքի վերցանմամբ Թուրքիայի գործողությունների նկատմամբ մեր վերաբերմունքը չի փոխվի։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Իհարկե մենք ցանկանում ենք ամեն ինչ իմանալ, ինքնագրիչ սարքի բոլոր տվյալները, բայց ինչ էլ իմանանք, հարևան Թուրքիայի իշխանությունների հանդեպ մեր վերաբերմունքը չի փոխվի։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, մենք Թուրքիային վերաբերվում էինք ոչ միայն որպես բարեկամ երկրի, այլև ահաբեկչության դեմ պայքարում դաշնակցի, եւ ոչ ոք չէր սպասում թիկունքից այդ ավաջանական հարվածին, ասել է Պուտինը։ Դասի փոխանցման Պուտինն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պետք է ամեն ինչ մանրամասն իմանա, Այդ պատճառով հարկավոր է մանրամասն ուրشادիր պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակով դրա հետ աշխատել միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ։ Ամեն դեպքում մենք պետք է հրավիրենք բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են մասնակցել այդ աշխատանքին, ասել է Պուտինը։ Եգիպտոսի իշխանությունները թույլտվություն են ստացել Բեռնատար օթանավերով իրենց արտադրանքը Ռուսաստան մատակարարելու։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանում Եգիպտոսի դեսպան Մուհամեդ Էլ-Բադրին։ Նա նաև ասել է, որ Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացուցիչների հետ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել թուրքական ապրանքները եգիպտականով փոխարինելու հետ կապված։ Էլ-Բադրին վստահեցրել է ռուսական կողմին, որ Եգիպտոսը կօգտագործի բոլոր հնարավորությունները կարիքները բավարարելու։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը ողջել է երրորդ մահապարտ ահաբեկչի ինքնությունը, որը նոյեմբերի 13-ին Փարիզում մասնակցել է Բաթակլան համերգասրահի վրա կատարված հարձակմանը։ Խոսքը վերաբերում է 23-ամյա Ֆուեդ Մոհամեդ Ագադին։ Ոստիկանությունը ահաբեկչի ինքնությունը ողջել էր տակավին անցած շաբաթվա վերջին։ Ըստ տվյալների ֆրանսիացին ծնվել է Ստրասբուրգի մերձակա ոչ մեծ կոմունայում։ 2013 թվականի վերջին ասիրիա էր ուղևորվել իր եղբոր Քարիմի հետ միասին, որը կալանավորվել է Սիրիայի սահմանում։ 2015 թվականին նա վերադարձել է Եվրոպա՝ իրականացնելու ամենաարյունալի ահաբեկչական գործողությունը Ֆրանսիայի պատմության մեջ։ Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադին Թուրքիայից տեղափոխվել է Լիբիա, ինչի մասին հայտնում է Լենտարուն։ Հայտնի է, որ այս տեղափոխությունն անհրաժեշտ է եղել Իրաքի հետախուզական ծառայությունների հետապնդումից խուսափելու համար։ Ըստ քաջատեղյակ աղբյուրների իսլամիստ ահաբեկիչների առաջնորդը Լիբիա է հասել երկրի հյուսիսային Սիրտ քաղաքով։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ ավելի վաղ Ալ-Բաղդադին մի քանի անգամ Իրաքից Սիրիա է գնացել դասել, հետո հետ վերադարձել։ Ընթացիկ տարվա նոյեմբերին նա սիրիական Ալբու Քամալ քաղաքից գնացել է Իրաքյան Մոսուլ, որտեղից էլ ուղևորվել է Թուրքիա։ Նշվում է, որ հոկտեմբերի 11-ին Իրաքի օթուժը հարձակվել է ավտոշարասյան վրա, որում ենթադրաբար եղել է իսլամական պետության առաջնորդը։ Հարձակման արդյունքում ոչնչացվել է իսլամական պետության 8 բարձրաստիճան ներկայացուցիչ, սակայն Ալ-Բաղդադին ըստ լրատվամիջոցների ստացել է միայն մարմնական վնասվածքներ։ Մարզասերների համար Լևոն Արոնյանը ոչ ոքի խաղաց աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարսենի հետ։ Լոնդոնյան մրցաշարի 5-րդ տուրի պարտիայի 40-րդ կայլին գրոսմայստերները համաձայնվեցին կիսել միավորը։ Այժմ հայ շախմատիստն ունի 2.5 միավոր եւ ընթանում է 7-րդ տեղում։ Երեկական միավորով Առաջադարներն են Մաքսիմ Լագրավը, Հիկար Ունակամուրան եւ Անիշ Գիրին։ Դեկտեմբերի 9-ին մրցաշարում հանգստի օրը, իսկ Արոնյանի հաջորդ մրցակիցը կլինի Վեսելին Թոփալովը։ Երկրորդ միջին քաշային կարգի աշխարհի չեմպիոն Արթուր Աբ รา համը Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնել է, թե ով է լինելու իր հաջորդ մրցակիցը։ Մարտին կմենամարտեն մեքսիկացի Խիլբերտո Ռամիրեսի հետ։ Նա շատ ուժեղ բռնցքամարտիկ է։ Կարիերայում ոչ մի պարտություն չի կրել եւ գլխավորում է իմ քաշային կարգի վարկանշային աղյուսակը, ասել է Աբ รา համը։ Նրա խոսքով դեռ չի տրամադրվել մենամարտին։ Դեռևս չեմ տրամադրվել մենամարտին։ Այժմ ես հանգստանում եմ եւ կենտրոնացած եմ ազատ ժամանակս լրացնելու վրա։ Երբ վերսկսեմ մարզումներս, կդիտեմ մրցակցի մենամարտերը եւ կվերլուծեմ դրանք։ Առհասարակ շատ բարդ է տարվա մեջ 8-9 ամիս լինել հավաքների գործընթացում, ապրել ու սնվել հյուրանոցներում, ասել է բռնցքամարտիկը։ Նա տեղեկացրել է, որ մինչեւ պայմանագրի ավարտը եւս 2 տարի կմենամարտի, ապա կթողնի մեծ բռնցքամարտը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են ոչ մեծ ամպամածություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3 աստիճան ցերտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 11 աստիճան տաքություն։ Զրատվական ծրագիրն ավարտվեց։